Պարոն Հարապետյան, տեղափոխվեցիք Շուշի Ստեփանակերտից։ Ինչ փոխվեց ձեր կյանքում, ինչ փոխվեց ուսանողների կյանքում։ Ու իհարկե Շուշի տեղափոխվելը ուներ իրեն եւ առավելությունները, դրական կողմերը, դրանցից մեկը այն է, որ արդեն կահավորված էր շենքային պայմանները եւ շենքային մեծ հնարավորություններ կար այստեղ, ինչպես նաեւ ստեղծվեց առանձին լաբորատորիաներ, լաբորատորիաների ստեղծման գործում բնականաբար իր մեծ ավանդն ու ներդրումը ունեցավ Մայր Բուհո, Հայաստանի ազգային agrarային համալսարանը եւ լսարանային ֆոնդի արդեն կահավորումը, ինչպես նաեւ բոլոր գույքը տրամադրվեց Հայաստանի ազգային հանրապետության համալսարանի կողմից, այդ թվում նաև որոշակի գույք դրամադրվեց Արցախի հանրապետության կառավարության կողմից։ Իսկ որոշ մաս կար նաև Ստեփանակերտի գյուղատնտեսական քոլեջում, որը իհարկե տեղափոխվեց այնինչ օգտագործվելի էր օգտագործվեց։ Հիմնականում իհարկե Շուշիի տեղափոխումը ուներ իր դրական կողմերը, բայց կային նաև որոշակի դժվարություններ, կապված էր դա ուսանողների տեղափոխման հետ եւ այլն։ Այդ հարցն այնպես սահոնում լուծվեց, դրամադրվեց տրանսպորտային միջոցներ, որոնցով ուսանողների տեղափոխությունը իրականացվեց։ Ֆակուլտետները մասնագիտության առումով ավելացան։ Ֆակուլտետներ չավելացան, մնացին նույն ֆակուլտետները, մնացին նույն բաժինները, կային որոշ մասնագիտություններ, որոնցով հայ հայտարարություն տվեցինք, սակայն այդ մասնագիտություններում դիմորդներ չունեցանք։ Օրինակ, անտարագիտության մասնագիտությամբ դիմորդներ չունեցանք, կատ կատնամթերքի տեխնոլոգիայով դիմորդներ չունեցանք, գինոգործնեության եւ գինոտեխնոլոգիա մասնագիտությամբ դիմորդներ չունեցանք։ Սա իհարկե ինքնին կասկածելի եւ մի քիչ անհավատալի է, որովհետեւ Արցախ աշխարհը ուներ այդ բոլոր նշվածի հնարավորությունը եւ զարգանալու, սակայն դիմորդներ չունեցանք։ Իսկ մյուս բոլոր բաժինները եւ տնտեսագիտական ցիկլը ցիկլը եւ գյուղատնտեսական ցիկլը բոլորը պահպանվեց ու ունեցանք իրենց դիմորդները, որոնք արդեն 7-րդ կուրս շարունակում են իրենց ուսումը։ Արդեն քանի տարի է ինչ դուք ղեկավարում եք այս քրթօջախը։ Արդեն 6 տարի եւ մոտ 5 ամիս։ Որտեղ եք տեսնում ձեր ուսանողներին, գյուղատնտեսության ո՞ր ոլորտում, ձեր շրջանավարտներին։ Արցախ աշխարհը ինքը գյուղատնտեսական երկիր է եւ բնականաբար գյուղատնտեսության բոլոր ոլորտները Արցախ աշխարհի համար առաջնահերթ են եւ ունեն կարեւոր նշանակություն։ Գյուղատնտեսության հիմնական ճյուղերը հետեւյալն է հողագործություն եւ անասնապահություն։ Իհարկե, եթե գյուղատնտեսական երկիրը եւ այստեղ միայն գյուղատնտեսության զարգացումը հնարավորություն կտա տնտեսության աճին եւ պետության կայացման պետականաշինության գործին կնպաստի, դա իհարկե գյուղատնտեսությունն է, եւ իմ կարծիքով նախընտրելի մասնագիտությունները գյուղատնտեսության բոլոր ոլորտի մասնագիտություններն են դրանք անասնաբուժություն, ագրոնոմիա, գյուղատնտեսության մեխանայացում, այդ բաժինները, որտեղ ունեն agrarային արտադրության տնտեսագիտությունը, որը արդյական է մեր պայմանների համար։ Ձեր շրջանավարտները կարողացան իրենց տեղը գտնել։ Իհարկե, մեր շրջանավարտներից մեծամասնությունը, ճնշող մեծամասնությունը այսօր աշխատանքով ապահովված է, աշխատում են տարբեր բնակավարում։ Մենք հետադարձ կապի վերլուծություն ենք իրականացրել եւ անասնաբուժների եւ ագրոնոմ մասնագիտությունների, ինչպես նաեւ agrarային արտադրության տնտեսագիտական այդ բաժնի ուսանողների համար եւ ասեմ թվերը, որ բավականին մեծ տոկոսով, այսինքն անասնաբուժները մինչեւ 85-86 100%-ով աշխատանքի ապահովված են, ագրոնոմները նույն չափաբաժնով աշխատանքի ընդունված են, նաև ասենք հետեւյալը, որ մեր շրջանավարտներից շատերը ծառայում են պաշտպանության բանակում, նրանք այդ ոչ մասնագիտական իհարկե, բայց այնուամենայնիվ ապահովված են աշխատանքում, դա հիմնականում հերակայի ուսանողներն են, արկայից էլ կան բավականին, տնտեսագետներ աշխատում են եւ գյուղնախարարության ոլորտում, գյուղատնտեսության նախարարությունում եւ բանկերում են աշխատում, ասենք ապահովվածությունը կա այդ հետադարձ վերլուծությունը մենք կատարել ենք։ Պարոն Հայրապետյան, իքական սերի ուսանողուհիներ ունեք։ Իհարկե, ունենք եւ տարբեր մասնագիտությունների գծով։ Իհարկե, տնտեսագիտական ցիկլի մեծ ամասնությունը դրանք աղջիկերք են։ Ասեմ, որ այսօր անասնաբուժ աղջիկներ ունենք, ագրոնոմ աղջիկներ ունենք, որը շատ ողջունելի է։ Երբեմն մեր մենթալիտետում կամ մեր մտածելակերպում այն դրսևորումն է, որ անասնաբուժ աղջիկ չի լինում, բայց ասեմ, որ անասնաբուժությունը ինքը որպես մասնագիտություն այնքան նուրբ գործ է, որ այստեղ առավել շատ աղջկա ձերքն է անհրաժեշտ, քան ասենք տղաներին եւ բացի դրանից ասեմ նաեւ այն որ այդ մասնագիտությունը դա լայն մասնագիտություն է որոնք կարող են աշխատել եւ լաբորատորիաներում եւ շուկայի մսիստուգման կետերում եւ սննդի անվտանգություն իհարկե առաջնայինը սննդի անվտանգությունը պետք է համալրված լինեն անաստաբուժ մասնագետներով դժբախտաբար ասեմ որ այս տարիների ընթացքում մենք չկարողացանք անասնաբուծություն մասնագիտությամբ ընդունելիություն եւս կատարել ունեցանք միայն քոլեջում մեկ կուրս եւ այդ կուրսն էլ ավարտեց, իսկ այսօր ասեմ, որ անասնաբուծի կարիքը իհարկե շատ մեծ է, քանի որ Արցախում արդեն կա տոհմային տնտեսություններ, տոհմային ֆերմաներ, որոնք պետք է զբաղվեն տոհմասելեկցիոն աշխատանքով, այսինքն տոհմային տնտեսության գերակա խնդիրը պետք է լինի տոհմասելեկցիոն աշխատանքը, եւ սա բնականաբար շատ կարեւոր է, որ ունենայինք այդ մասնագետները, որոնք օգտակար կլինեին պետությանը, բայց դժբախտաբար չկա։ Դրա պատճառաբանությունը ներվերլուծությունների արդյունքում հետևյալն է, որ չկա պետականորեն, օրինակ ասենք տնտեսություն, անասնապահական ֆերմաներ չկա պետականորեն, եւ իրենք գտնում են, եթե պետականորեն չկա, պարզապես իրենք աշխատատեղ չեն ունենա։ Բայց բազմիցս ես կրկնել եմ, որ լավ գյուղատնտեսը եւ լավ անասնաբուժը, անասնաբուժը չեն սպասում պետական աշխատանքի։ Նրանք այնքան են կարեւոր եւ նրանք այնքան են են պահանջված, իհարկե խոսքս վերաբերում է բարձրորակ եւ լավ մասնագիտական հաշվություններին տերապետող ազնվորություններին, որ նրանք կարան մասնավոր սեկտորում իհարկե աշխատեն եւ բավականին բարձր գումարներ վաստակեն։ Մի քանի խոսք դասախոսական կազմի մասին։ Դասախոսական կազմի մասնագետների խնդիր երբևիցե չենք ունեցել, մեր մասնագիտական կազմով համալրված են եղել Առավել եւս նշեմ, որ իմ տնօրինության ժամանակահատվածում բավականին մեծ քանակությամբ մոտ 10-15 դասախոս պաշտպանեցին գիտական աստիճաններ, Արդեն ունեցանք գիտնականներով համալրված կոնկրետ նշված գյուղատնտեսության ոլորտի մասնագիտություններում մեզ ունենք նաև եւ գիտության դոկտորներ, ունենք գիտության տեխնացուներ, պրոֆեսորներ, դոցենտներ, ունենք ավագ դասախոսի տարակարգով աշխատողներ, ունենք ասիստենտներ, այսինքն դասախոսական կազմը համալրված է եւ ինչպես բոլոր բուհերում նույնը եւ մեր մասնաճյուղում այդ համախմբվածությունը կա, կոլեկտիվը կուրը, ամուրը եւ աշխատում էր առանց որևէ ջանք ու երանդ խնայելով։ Շնորհակալություն եւ վերջնացս։ Ուզում եմ իմանալ ռոկման կաթիլային համակարգի մասին ձեր խոսքը, ձեր կարծիքը։ Կաթիլային համակարգի հարկը միգուցե դրանք առավել լավ մանրակրկիտ կներկայացնեին այդ բնակավարի մասնագետները, Բայց ասեմ, որ իհարկե շատ դրական եւ շատ ողջունելի քայլ է։ Այսօր մենք հետևելով մեր գյուղատնտեսության ոլորտի բոլոր աշխատողներին, ինչպես նաեւ բոլորը իրականացվում է հատուկ հսկողության տակ, շատ կարեւոր եւ շատ արդիական է կաթիլային համակարգը, քանի որ Արցախ աշխարհում ջրային պաշարներն էլ այդքան շատ չեն, սուղ են եւ այն ռացիոնալ օգտագործելու, այն նպատակային օգտագործելու համար իհարկե կաթիլային ռոռոկումը ողջունելի է։ Դա ընդունված է ամբողջ աշխարհում եւ արդեն որներ եմ ուծվում Ղարաբաղ, բնականաբար սա նույնպես ողջունելի է։ Բացի Կաթիլային ռոկումից գյուղատնտեսության մեջ կատարվող բարեփոխումները այս վերջին этаպներում նույնպես ողջունելի է որ արդեն սկսել են մտածել արոտավայրերի ռացիոնալ օգտագործումը, հերահար արոտների ջրաբիացման մասին է արդեն խոսքը լինում։ Տարիներ շարունակ դրանք անկանոն են օգտագործվել եւ ջրային ռեսուրսները եւ արոտավայրերը, կերահանդակները եւ արդեն բոլորը ենթարկվել են էրոզիայի։ Ու իհարկե սա նաև ունի իր բնապահպանական նշանակությունը, շատ կարևոր է ես միայն կողջունեմ նման քայլը, եթե ամբողջությամբ իրականացվի ամբողջ Ղարաբաղում։